Արցախի եւ Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմինները վավերացրել են 2018 թվականի ծրագիրը։ Տոնական միջոցառումներ Իշխանաձոր համայնքում։ Թբիլիսիում կայացել են հայ-վրացական բարձր մակարդակի բանակցություններ։ Վախճանվել է բանաստեղծ թարգմանիչ լրագրող ԽՍՀՄ Արցախի եւ Հայաստանի գրողների միությունների անդամ Արմեն Հովանիսյանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը երեք աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել օրեսդիր եւ գործադիր թևերի ներկայացուցիչների հետ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել հանրապետության հարավային հատվածների սոցիալ-տնտեսական զարգացման խնդիրներին։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է ծրագրերի համապարփակ մշակումը եւ համակարգված աշխատանքի իրականացումը, դրանք համարելով նախագծերի արդյունավետ իրականացման կարևորագույն գրավականը։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցում ազգային ժողովի падգամավոր Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանն ասաց, որ խորհրդակցությանը քննարկվել են 2018 թվականին հանրապետությունում իրականացվելիք մի շարք ծրագրերի վերաբերող հարցեր։ Մի քանի օր առաջ Արաքսավանում էինք եւ նաեւ Մեխակավանում երկրի նախագահի կողմից խորհրդանի падգամավորները հրավիրվել էին այսօրվա խորհրդակցությունը ուներ այն նպատակը թե ինչպիսի հերանակար մենք պիտի ունենանք այդ հատվածում։ Մենք ունենք լուրջ անելիքներ եւ կարծում եմ այն մտքերը, որ փոխանակվեցին խորհրդարանականների եւ գործադիր իշխանության ներկայացիչների կողմից, այն է ունենալ ռազմավարական հայեցակարգային ծրագիր, ապագային միտված իր հստակ նպատակներով եւ նաեւ սահմանված համապատասխան կետերով պիտի լինի մեր ու ուղեցույցը Արցախի հարավային թևը ոչ միայն աշխուժացնելու, ամրապնդելու, այլ նաև մեր տնտեսական լավագույն միջավայրը ստեղծելու իր ժողովրդագրական նոր պատկերով եւ լուրջ հեռանկարով։ Խորհրդակցությանը ներկայային ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը համագործակցության հուշագիր է կնքել Արցախի Հանրապետության գործընկերների հետ հայկական երկու պետություններում մրցակցային միջավայրի բարելավման ուղղված քայլերի իրականացման շուրջ։ Հուշագրի կնքման արարողությունից հետո տեղի ունեցել քննարկում, որի ընթացքում հստակեցվել են գալիք 2018 թվականի անելիքները, նախանշվել են հատկապես այն ոլորտները, որոնց ուղղությամբ տարվող աշխատանքները տարվա ընթացքում լինելու են առաջնային։ 2018 թվականից Արցախի գյուղատնտեսության նախարարության կողմից կիրագործվի անաստապահության ոլորտի կարգավորման ուղղված անաստապահության կանոնակարգում եւ արոտավայրերի կառավարում ծրագիրը։ Ծրագրի շնորհիվ նախատեսվում է անաստապահության եւ երկրագործության համաչափ զարգացում։ Մասնագետները հույս ունեն, որ Կառավարվող արոտները կլինեն բերքատու, կանոնակարգված, անասնապահության շնորհիվ էլ կապահովվի բարձր մթերատվություն։ Կանոնակարգված անասնապահության դեպքում վնաս չի հասցվի հողագործությանը։ Թուֆենկյան հիմնադրամի կողմից Քաշաթաղի վերաբնակեցման ուղղված ծրագրի շրջանակներում Լիբանանից Արցախ տեղափոխված Վահե Աշխարյանի ընտանիքը 3 իշխանաձորում բնակարանամուտ է տոնել։ Նույն օրը վերանորոգման աշխատանքներից հետո վերաբացվել է նույն համանքի կլինիկան։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Իրքոյանը։ Հնակելի առանձնապումը կառուցել է Լիբանանից հայրենիք վերաբնակեցված Վահե Աշխարյանի ընտանիքի համար բարերարները տան բանալին անցնեցին աշխարհյան ընտանիքին։ Տանտերը շնորհակալություն հայտնել բարերարներին, շինարարներին, քաշատաղի ծեղ վարշատազին, որ այս գեղեցիկ ու երասունյա առանձնատունը նվիրեցին իր ընտանիքին։ Ասաց նաև որ գալով Լիբանանի Խաշաթաղի շրջանի իշխանադոր արդեն հարմարվել է տեղի կյանքում։ 3-4 տարիների ընթացքում այգի է ընկել, կողմ աղցել մացառներից, կապցնելով բանջարաններ։ Մեր հայրենիքն է, պարտավոր են չնացնել։ Իշխանադորի բուժ հաստատության շենքն անցած տարիների ընթացքում դարձել էր անհամապեղելի կոչմանը եւ այդ անգամ դարձյալ Սուսենյան հիմնադրամ ստանվեց այդ արվող շենքի հիմնանորոգումը։ Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Արասելյանը հնարավորեց իշխանագործներին, նշելով, որ հիվանդանոց հաստատելի է տարածքի բնակչանում, կարևորեց Սուխենյանի դերը եւ հայտնել շնորհակալություն։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Թբիլիսիում կայացել են երկու երկրների պաշտոնական պատվիրակությունների մասնակցությամբ on-line-ված կազմով հայ-վրացական բարձր մակարդակի բանակցությունները։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին ողջունել է բարեկամ Հայաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությանը Թբիլիսիում, ընդգծելով թե ուրախ է որ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակի տարին ավարտվում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի նշանակալի այցով, որը նոր ազդակ կհաղորդի միջպետական հարաբերությունների զարգացմանը եւ երկու ժողովուրդների բարեկամության ամրապնդմանը։ Նախագահներ Սարգսյանը եւ Մարգվելաշվիլին կարևորել են տարածաշրջանային անվտանգությունն ու խաղաղությունը, տարածաշրջանի երկրների բարեկեցության, տնտեսությունների զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ապահովման տեսանկյունից։ Իր խոսքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը մասնավորապես նշել է քննարկեցինք Արաբ Կովկասյան տարածաշրջանի անվտանգության եւ կայունության հարցերը կարևորեցինք միմյանց համար զգայուն հարցերի նկատմամբ հավասարակշռված եւ կառուցողական մոտեցումների պահպանումը։ Եվ մենք միակարծիք ենք, որ հակամարտությունների համապարփակ եւ երկարաժամկետ կարգավորումը հնարավոր է բացառապես խաղ ճանապարհով համաձայնացված ձևաչափերի շրջանակներում եւ բանակցությունների միջոցով։ Վրաստան պաշտոնական այցի շրջանակներում նախագահ Սերժ Սարգսյանը Տիկին Ռիտա Սարգսյանի հետ այցելել է Հովանես Թումանյանի տուն գիտամշակութային կենտրոն։ Նրանք շրջայց են կատարել կենտրոնում ցանոթացել վերանորոգումից հետո իրականացված աշխատանքներին եւ շփվել հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Այսօր Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն Մոսկվա մասնակցելու ԱՊՀ մասնակից պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած այն տեղեկությունը, թե ադրբեջանական կողմը հայկական կողմի անօթաչու սարք է ոչնչացրել, չի համապատասխանում իրականությանը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Հայկական կողմը նման խաղալիքներ չի կիրառում, նման բան չկա։ Այդ խաղալիքներով խաղում են ադրբեջանական գյուղերի երեխաները, ասել է նա։ Նշենք, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել իբր աղդամում հայկական անօթաչու են խփել։ Արցախի համար այս տարին բավականին լավ էր այն առումով, որ երկիրը անցավ կառավարման նախագահական մոդելի։ Նման կարծիք է հայտնել քաղտեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանը։ Պատերազմական գոտում գտնվող երկրի համար կառավարման նախագահական մոդելը ամենաճիշտն է։ Պատերազմն էլ ցույց տվեց, որ նման երկրներում նախագահական մոդելի կառավարումը իսկապես անհրաժեշտ է, ասել է Կարեն Քոչարյանը։ Նրա խոսքով այդ առումով Արցախում լավ իմաստով բավականին հետաքրքիր գործընթացներ տեղի ունեցան։ Ադրբեջանում ձերբակալվել է պաշտպանության նախկին նախարար Ռահիմ Ղազիևը։ Ղազիևի ձերբակալության մասին հայտնել է նրա եղբայրը Ռահապ Ղազիևը։ Վերջինս նշել է, որ նրան դեռևս չեն հայտնել եղբոր ձերբակալության պատճառը։ Ղազիևը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն է եղել 1992-ից 1993 թվականներին եւ մեղադրվել է ադրբեջանական դատարանի կողմից Շուշի քաղաքը այսպես ասած հայերին հանձնելու համար, ինչը որակվել է որպես պատերազմական հանցանք։ Ղազիևին դատապարտել էին մահապատժի, ավելի ուշ վճիռը փոխարինվել է ցմա ազատազրկմամբ։ 2005 թվականին նախկին նախարարը համաներման է արժանացել։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր առաջին անգամ ֆինանսների նախարարությունը խրախուսել է պարտաճանաչ հարգատուներին, նրանց հանձնելով օրինապահ հարգատուի հավաստագրեր։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Բարեխիղճ հարկատուներն առաջին անգամ են արժանանում պատկան մարմինների ուշադրությանը։ Նախաձեռնության նպատակը բյուջեի հանդեպ պարտավորությունների բարեխիղճ կատարման մշակույթի ձևավորումն է։ Այսօր օրինապահ հարկատու կոչմանն արժանացան 57 տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնց շարքում կան ինչպես խոշոր ընկերություններ, այնպես էլ մանր ու միջին ձեռներեցությունը ներկայացնող իրավաբանական անձինք։ Արցախի հանրապետության ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Արթուր Հարությունյանն ուրախալի համարեց այն հանգամանքը, որ ընտրված տնտեսվար համատարող սուբյեկտները ներկայացնում են տնտեսության տարբեր ոլորտներ՝ շինարարություն, արդյունաբերություն, սպասարկման ոլորտ եւ այլն։ Նրա գնահատմամբ Սա ապացուցում է, որ այսօր Արցախի հանրապետությունում գործարարության համար ստեղծված է բարենպաստ դաշտ, եւ հարկերը վճարելը խոչընդոտ չէ բիզնեսի կազմակերպման եւ կայացման համար։ Արթուր Հարությունյանի խոսքով մեր երկրի հարկային քաղաքականությունը միտված է նրան, որ տնտեսվարող սուբյեկտները ռեսուրսներ ծախսեն ոչ թե հարկերից խուսափելու միջոցներ քնտրելու, այլ պարտավորությունները ժամանակին վճարելու համար։ Այդ նպատակով հարկային դաշտը տարեց տարի կատարելագործվում է, բարձեցվում են վարչարարական ընթացակարգերն ու բարձրացվում է սպասարկման որակը։ Այսօր իրականորեն նվազեցվել է բյուջեի հանդեպ հարկային պարտավորությունների ճշտության ընդհանուր ստուգումների քանակը, այն իրականացնելով միայն ռիսկային հարկ վճարողների մոտ։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում ստուգումների քանակը կրճատվել է շուրջ 4 անգամ։ Սա խոսում է նրա մասին, որ բոլոր այն հարկոճարողները, ովքեր գործում են օրենսդրության շրջանակներում, զերծ են մնալու հաճախակի ստուգումներից։ Ի պատասխան իմ այն հարցի, թե ինչ չափորոշիչներով են ընտրվել օրինապահ հարկատուները, հարկային ծառայության բաժնի պետ Արմինե Մուսայելյանն ասաց, որ չափորոշիչները կազմել է ֆինանսների նախարարը։ Ընտրության կատարման հաշվետու ժամանակահատվածում հարկ վճարողը չպետք է ունենա պետական բյուջեի հանդեպ պարտավորություններ, այսինքն ապարքներ կուտակած լինի կամ տույժեր, տուգանքներ։ Ժամանակին պետք է ներկայացրած լինի բոլոր հաշվարկ հաշվետվությունները։ Չպետք է հարկային մարմինների կողմից իրականացված ստուգումների արդյունքներով ունենան առաջ առաջադրված պարտավորություններ, նաև վերլուծություններ է կատարվել նրանց կողմից հայտարարագրված ցուցանիշների իրատեսության, դա վերաբերում է հարկեր իրացման ծավալ հարաբերակցությանը, աշխատավարձերի ֆոնդերի մեծությանը, հայտարարագրված աշխատողների թվականակի իրատեսությանը եւ այլն։ Ղուկաս Corporation Park բաժնետիրական ընկերությունը նույնպես արժանացել է օրինապահ հարկատու կոչմանը։ Այն աշխատում է սպասարկման ոլորտում, մատուցում հաշվապահական եւ խորհրդատվական ծառայություններ։ Հավաստագիրը ստանալու էր եկել ընկերության տնորեն Արարատ Ղուկասյանը։ Այս միջոցառումը շատ պարտավորեցնող միջոցառում է։ Մենք հույսով ենք, որ մեր հարկատուները, մեր գործընկերները բոլորը 2018 թվականին կկրկնապատկեն ու երապատկեն իրենց եկամուտները ու շահույթները, որովհետև ինչպես ասել է Ռոքֆելերը, հարստանում եմ ես, հարստանում եմ պետությունը։ Նշենք նաև, որ Արթուր Հարությունյանի հավաստմամբ ի շարունակում են հարկային դաշտի բարեփոխումների շուտով կընդլայնվի հարկային մարմնի կողմից մատուցվող էլեկտրոնային ծառայությունների շրջանակը, ինչը էականորեն կդյուրացնի վարչարարական ընթացակարգը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախում վերջին տարիներին կառուցվել ու վերանորոգվել են տասնյակ եկեղեցիներ։ Վերջերս օծվել է նաև Արցախի հարավային շրջանի Մեխակավան Զորավանի եկեղեցին։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Մեղակավանը եկեղեցին ոցվել է զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի եւ Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանի ձեռամբ։ Սահմանամերձ բնակավայրերում հոգևոր կառույցների նշանակությունը ավելի սուր է զգացվում՝ մի կողմից տեղի բնակիչները եկեղեցու ծեսերին մասնակցելու, մկրտվելու, ամուսնություններ ու ծննդներ օրտնելու, հավատին դավանելու հնարավորություն են ստանում։ Մյուս կողմից քրիստոնեական աղոթատեղիները անխոս վկաներ են դառնում ժամանակների համար, որ այդ տարածքները հայերին է պատկանել։ Եկեղեցի կառույց կառուցելու նախաձեռնությունը Սարգիս Սարգսակավակ Աբյանինն է։ Եկեղեցին կառուցվել է 4 տարվա ընթացքում։ Շինարարությունը տարբեր պատճառներից ելնելով ընթացել է դադարներով։ Այն հնարավորինս շուտ ավարտին հասցնելու համար աշխատանքներին կցվել են նաև զինվորները։ Շարքայինից մինչև գնդի հրամանատար տեղեկացնում է Սարգսակավակ Աբյանը։ Զինվորները առավել ողջորվածությամբ էին անում, առավել հոգատարությամբ էին կառուցում եկեղեցու հիմքերը։ Ես այդ մարդկանց դեմքերը, այդ զինվորների անունները, այդ օրերը երբեք իմ կյանքից երբեք չի կարող ջնջվել, որովհետև այդ մարդիկ զինվորական ծառայությունից, իրենց սպարտականություններից այդ հոգնած վիճակին գալիս եւ մեծ ջանասիրությամբ կատարում էին այդ սուրբ գործը՝ եկեղեցու հիմքերի կառուցումը։ Արցախի սահմաններում առաջնագծում գտնվող զինվորի համար հոգևորն առանձնակի կարևոր է։ Հավանաբար հենց դա է պատճառը, որ մարտական դիրքերից յուրաքանչյուրում զինվորներն իրենց համար փոքրիկ մատուրներ են կառուցել։ Հատկապես մարտական հերթապահությունից առաջ մատուրում աղոթելու սովորություն ունեն զինվորները, ասում է Շարքային Արարատ Դիլոյանը։ Թե մարտական հերթապահության մեկնելիս, թե հարաբերական ծառայության ընթացքում շատ կարևոր է որ զինվորը հոգեպես պատրաստ լինի ծառայության որ զգա, այսպես ասենք, Աստծո թևն իր թիկունքում, իր գլխին։ Նշենք, որ Մեխակավանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցմանը աջակցել է Էշմիածնեցի բարերար Գրիգոր Մովսիսյանը պատմական հողերի զգացողությունը ավելի արժևորում այս եկեղեցու կառուցումը Ես հույս ունեմ, որ կվերածվի կարևոր աղոթատան մեր զինվորների, նրանց ընտանիքի անդամների, մեր սպաների համար։ Ես ուրախ կլինեմ, որ արարողությունն անպակաս հանդես եկեղեցուց եւ իմ աննշանից խնդրանքն է մեր Տերը Բարձրյալ, առ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որպեսզի իր հովանու ներքո պահի մեր բոլոր զինվորներին, սահմանապահ մեր զորքերին, առաջնագծում ապրող մեր բնակիչներին, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունները։ Բելլալալայան այսօր Ծանր հիվանդությունից հետո երեք իր մահկանացուն կնքեց բանաստեղծ թարգմանիչ լրագրող ԽՍՀՄ Արցախի եւ Հայաստանի գրողների միությունների անդամ Արմեն Հովանիսյանը։ Արցախի գրողների միությունը գրչակից ընկերոջ մահվան կապակցությամբ հանդես է եկել մահախոսականով, որի մեջ ասվում է. Արմեն Հովանիսյանը ծնվել է 1932 թվականի մայիսի 12-ին Արցախի Բերթաշեն գյուղում։ Հայրենի գյուղի միջնակայք դպրոցից հետո ավարտել է Բաքվի Լենինի անվան Պետական մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի եւ գրականության բաժինը։ 1974-ին նշանակվել է Լեռնային Ղարաբաղի գրողների միության մարզային բաժանմունքի պատասխանատու քարտուղար։ 1984-ից անցել է կուսակցական աշխատանքի։ Ստեղծագործական ու լրագրողական բեղմնավոր ուղի է անցել Արմեն Հովանիսյանը։ Որպես լրագրող առանձնապես իրեն դրսևորել է Բաքվում հրատարակվող կոմունիստ հայերեն հանրապետական թերթի սեփական թղթակցի, ազատ Արցախ թերթի խմբագրության թղթակցի պաշտոններում աշխատելու, Արցախի կոմունիստ թերթը խմբագրելու տարիներին։ 1959 թվականին հրատարակված առաջին բարի ճանապարհ բանաստեղծությունների ժողովածուն ջերմորեն ընդունեցին ընթերցողներն ու գրականադատները։ Հետագա տարիներին նա հանդես եկավ հայրենի տուն, նվակներ հողի գալիս ենք եւ մենք, անմահների ձայնը, հերաստանների կանչը, հայրենիք եւ սեր, չհորինված մեղեդիններ, ավանդատուն, տարաժամի զանգեր, մոմակալներում հալոցք չէ մոմի, ապաշխարան, երկերի ժողովածու երկու հատորով, մայրամուտի նվակներ եւ այլ ժողովածուներով ու ճանաչվեց որպես ինքնատիպ ու բեղմնավոր քնարերգու։ Արմեն Հովանիսյանը հայրենիքի եւ ժողովրդի սիրով ներշնչված նրա ներկայով ու ապագայով ապրող բանաստեղծ էր, հայրենի եզերքի նվիրյալ, նրա գեղեցիկ ավանդույթների պաշտպան։ Արցախի ազգային ազատագրական պայքարի տարիներին մարտական նոր պաթոսով հնչեց նրա պոետական ձայնը։ Բացահայտելով մեր ժողովրդի պատմական ժամանակաշրջանի անդրադարձությունները, Արմեն Հովանիսյանը վերագտավ Արցախցուն որը նախ մակարում էր հոգու խորքում եւ ապա պայքարի ասպարեզ մտավ հանուն պապենական Արցախ աշխարհի անկախության ու ազատության։ Ճանաչված բանաստեղծ Երջանիկ հայր ու պապ Արմեն Հովանիսյանի հիշատակը միշտ վար կմնա հարազատների ու նրան ճանաչողների, նրա պոեզիայի սիրահարների սրտերում։ Ասվում է Արցախի գրողների միության մահախոսականում։ Իլրումն հայտնենք, որ հանգուցյալի հոգեհանգստյան արարողությունը սկսվելու է այսօր ժամը 16-ից Ստեփանակերտի Ալեկ Մանուկյան փողոցի թիվ 4 հասցեում, իսկ հուղարկավորությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 27-ին նույն հասցեից։ Թարգման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։